svojoj strasti, da tako, i svojoj žalni. Nije prilazio dokazima, nije prilazio šarijatskim dokazima kako prilazi onaj ko hoće da se pokori i da prihvati Allahove propise. I to je razlika između novotara i ostalih. Razlika između novotara i ehlu, ehlu sunneta. Zato što novotar ima svoju po početnu strast. A onda uzima dokaze samo da bi podupro svoju <clears throat> strast. Dokazi mu dolaze, šta? Nakon stra, strast, jel tako? Isto tako kaže, oni se zovu ehlul bid'a, jel tako? I zovu se ehlul ehva. Svjetenici novotarija i svjetenici čega? Strasti. Zašto svjetenici strasti? Zato što početno i prvenstveno slijede strasti. A se rijetski dokazi dođu samo poslije da podupru tu strah ako ika ako nekim tefsirom mogu, je tako? Zato što oni slijede svoje strasti i ne uzimaju šarijatske dokaze zato što imaju potrebu za šarijatskim dokazima. Je tako? Ehlo sun ne. Uzima šarijatske dokaze zato? Zato što ima potrebu za šarijatskim dokazima. A oni? Oni ne uzimaju šarijatske dokaze zato što imaju potrebu za njima. Je tako? nego predpostavljaju tim širijatskim dokazima, ono stavljaju ispred tih širijatskih dokaza svoje strasti i oslovljaju se na svoja mišljenja, a zatim uzimaju širijatske dokaze da tako da bi i, i, i, i gledaju na širijatske dokaze poslije toga na način da podupru tu svoje, svoje mišljenje i tu svoju strast. Ta svoja mišljenja tu svoju strast od najvećih ti, od, od velikih novotara su oni koji imaju šta, ehlu tahsinu od takbih. Šta su ovdje ehlu tahsinu od takbih? Sljedbenici šta ovoga e, smatranja nečega lijepim ili ru, ružim. Šta oni kažu? Oni kažu da čovjek svojim razumom zna šta je dobro, a šta zlo bez šeri, bez šerijeta. I oni koji su nagijeli filozofima, A od čeg je ovaj umet zalučao ako nije od filozofije i od filozofa. Da tako. I drugi. I drugi. Subhanallah. Znači ovi su novotari, jel tako? I pobrkali su. Pomiješali svoje mišljenje sa filozofijom. I drugi koji su prišli, jel tako, vladarima. I prilagođavali se vladarima. Ne bili uzeli ono što je kod njih, jel tako? Ne bili dobili šta od onoga što ima kod vladara, jel tako? Tražeći prvenstvo i tražeći šta? Polo, položaj. Pa su morali ovi koji su ovakvog stanja, šta su morali? Morali su nagjeći ljudima, subhanallah ilabim. Morali su se naklonuti ljudima morali su malo ljudima ugo ugodi la havla wala kuvvete illa billah i tim su im malo ugodili šta se zale zalutali i onda su ljudima počeli da prilagođavaju i da im ugađaju i objašnjavaju šrijatske dokaze da tako onako kako bi njima odgovaralo kao što su spomenuli, spomenuli učenjaci i kao što se spominje od pouzdanih učenjaka koji su bili uz sultane i vlada i vladar subhanallahi nazim ima tamo u jednom drugom dijelu u šerha sunne u komentaru tog šerha sunne se spominje komentator predaju od od Ma'ad ibn Jebela radi Allaha kaže neka niko što niko od vas ne uči Kur'an i kad vidi da ljudi neće da ga slušaju da stane i da kaže moram nešto drugo iznisu da bi me slušao. La hawla wa la kuvata illa billah. Ta se drugo događa nosiocima ove dave koji otvoreno kažu mi smo bili na onome na čemu ste vi sad ali smo vidjeli da to ne ide. Ne ide. Kako ne ide? Kako ne ide? Ne ide na pijac. Neće ljudi da kupe. Sad te briga što ne ide. Ako je istina. Što si istira što ne ide? Jel to neka trgovina? Pa smo vidjeli, i kad smo vidjeli da to ne ide, onda šta su radili? Neće ljudi Kur'ana, ali hoće neke naše pametovanje. Malo se mi to u obliču. I to je šta? Put novotara. A put ehlu sunneta, večera smo spomenuli dva principa. Prvo, da se uči vjera iz Kur'ana i sunneta i oko iz, iz maja, iz onoga oko čega se složio umet i drugu da se prilazi tekstovima Kur'ana i sunneta kako? potpuno prihvatanje i poko, pokorno. Da ti sebe sad nastimaš i naviješ i kažeš šta god dođe od ovog šerijata ja se poko, pokoravam. Da mi samo dokaži da je to od Allahove vjere dokazi mi i ja se se pokorio e tako kad se naš imaš lahko ćeš naš pravi put lahko ćeš iza, izvasati i lahko će se otres gliva no tako, koje će tu kod nas sad blata ima svugdje iako su ceste izgrađene ali blata puno ima tako ćeš lahko otres zlato kad se naštimaš i odlučiš šta? Ja prilazim sad Allahu je vjeri šta god u njoj nađem uzimam sebi u obavez da tome se pokorim i onda kad ti dolazi propisi samo da ih pri, prihvataš kad ti dolazi Kur'an da samo prihvataš kad ti dolazi sunet da ne komentari ne komentari će. a što? a zašto? a kako? a šta će onda biti sa nas? a šta će biti od nas a to ne ide a kako će na to gledat naši ovi susedi i komšije je tako kako će ovo, šta će ono da nas neće možda poprijeko gledat ovaj ili onaj nema od toga ništa tako se ide s tramputicom a pravim putem se ovako ide Pa onda na tom putu šta god se zadesi, znaj da nisi gubitnik. Znaj da nisi gubitnik. I šta god na tom putu od iskušenja i nedaća podneseš i osaboriš, znaj da si je to dobro djelo. A ovo što nam prigovaraju da puno privlačimo pažnje na sebe i da su mnogi na nas ljuti, tako mi Allaha nije to mahana. To Allah ističe kao dobrosinjstvo kao dobročinstvo. Pa nas Allah subhanahu wa ta'ala uči da kad god naljutimo nevjernike i kafire, da će za to biti stavljeno na vagu dobrih djela. Prvo tome, moli Allah subhanahu wa ta'ala da se učini od onih koje kad vide kafiri odmah im bude mrsko. I pokvari im dan i raspoloženje. Tako da bude. Čim se vidi, čim se vidi da mu se odmah smuči. I znaje da se onda na pravom putu. I svaki put kad njem pozvu i kad mu se žel da se okrene, tebi na vagi dobri uhjela To je pravi put. Kom je pravo, kom je kriv. Molim Allah stanu da nas uputi jutro se napravom putu. Molim Allah stanu atara da nas sačuva od svake zablude i novotare. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će Allahu vjeru učiti i koji će putem ehlu sunneta ići. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas počasti da budemo od onih koji će onu svrstiti i čija će srca hrabrošću i nepoklebljivošću ispuniti i kojima će prezvenost i razboritost u osudnim trenutcima dati. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učine od onih koji se u osobnim trenutcima neće kolebati. I koji će u tim trenutcima znati šta treba raditi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od muđahida koji se bore na Allahovom putu. Amin. Da nas učini od onih koji će na Allahovom putu položiti svoje imeće i svoje živote. Amin. I od, da nas učini od onih od koji će Allah subhanahu wa ta'ala primiti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini muđahidima na Allahovom putu. Amin. Da nas počasti da budemo od onih na čijim rukama će nevjernici osjetiti pasin i poniženje na či, čijim će rukama Allah subhanahu wa ta'ala uzeti ovu vjeru i izliječiti prsa mu'mina i odagnati bol i pasnju iz srca njihovi molim Allah subhanahu wa ta'ala da obrza svoju pomoć pobjed i da pomogne muđahide koji se bore na Allahov put molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu, da obrza svoj pomoć kovi, da ujedini njihove strahove, da učini njihove hice preciznim i ubitačnim. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas počasti džennetom, izbati od džahnema, da nas uputi i poveća uputu i iman, da nas sačuva svake zablude, da oprosti nama naše grijehe i da nam sakrije naše sramote i da prijeđe preko ružnih postupaka naših. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas, da nas učini od onih na čijim jezicima se biti istina od onih koji će istinu govoriti od onih koji će istini pozivati od onih koji će istinu ljudima objašnjavati od onih koji će na istini svrsta sve volim Allah stanao tela da izvijeći naše bolesti da pomogne dužnicima da vrate svoje dugo volim Allah stanao tela da ujedini naše srce na molim Allah subhanahu wa ta'ala da ujedini naša srca na njima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sve nas uvedi sva svi zemljama i posljednja dova je Alhamdulillahi radil alamin. A nakon ovoga, ako neko od vas ima još nešto da doda i komentariši, molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas obilno nagradi za vaš tabor i strpljenje i molim Allah subhanahu wa ta'ala da vam poveća tabor i strpljenje na ovakvim tijelima i ovakvom slušanju i mhm. čitanju e, govora u Leme i uputa učenjaka Ehlo Sunnata Valzemanta. Bojer. Ovaj šest, ja sam vam pisao, samo navodi su hadis, kaže, čvrsto se držite poslanikov suneta i pravljenje halife slijete posle toga. Ovaj. Pa ova prva generacija izma, jel, ta je prva generacija halifa i drugo kako spomenuo si tamo ovaj, da su se ašabi odnosili teško prema ovim novočarima. Interesuje me kako su sa sadom nosili prema tim novočarima i u koju skupinu oče 72 da uspadaju. Ti novočari uspadaju neke tamo izvan. Ovi novotari. Ja koje... mi da se odnosimo prema tim novotarima, jer često ja kad gledam ove hođe i sve ja znam, padne mi onaj ajt na pamet, kaže, tamo uzeo su monahe i svoje tamo, jer oni nepravi ne bi neke ovi yeah. ljudi. Kaže. A ne pa zanima kako se sad baš unosili su prema tim, da li treba s njima komunicirati, ne komunicirati sa znači, nekoj skupinu spade. Ove novotare koji se pojavili, ja sam već kroz ovaj govor objasnio. Znači, smatrali su ih od 72 skupine, znači smatrali su ih od da nisu izašli iz Zahije. Osim onih koji su znači ekstremni bili u tim novotarijama. Pa tako njih su tekfirili. A ove koje nisu tekfirili, opet su gledali da im se ne naziva selam, da se ne sjedi sa njima, da se ignorišu, da se da tako ignorišu na svaki način. Ko zna to da se Abdullah ibn Omer šta odrekao oni koji su počeli govoriti o kaderu? Odrekao se kaderije. Međutim, ehlo sunne ne tekfiri sve kaderije. O pa tako? Nego one ekstremne kaderije koji nagiraju sve stepenove kadera. A stepena kadera je čest? Četiri. Je tako? Pa oni koji su negirali je Allahovo prethodno znanje, je tako? I negirali da je Allah sve unaprijed zapisao i da je htio i stvorio njih su tekfirili. A oni koji su rekli, jes, Allah stanova tajala unaprijed sve zna i Allah je sve unaprijed zapisao, ali nije sve od grijeha što ljudi radi da je Allah to htio, niti da je to Allah stvo, historije. Njih nisu tekfirili, se smatrali velikim novo, novo tarem. Razumijete? Znači, takav je pravedan odnos s I mi danas, isto tako, molim Allah stana od tela da nas učini od prave, pravedni. Znači, prema novotarima, da se odnosimo, šta? Da ih ignorišemo i da ih edebu, edebu im. A od onih koji pretvaraju to novotari i za koje shvatimo da su nevjernici, da ih smatramo nevjernicima tako? Ovi novotari koji se spomenuo danas, koji donose od sebe neke propise, je tako? I tako dalje, jesu, spadaju, znači, u ajet sure Teube, za koje Allah s.a.v. kaže, ja i halladina amenu, inna kathira min al-ahbari wa ruhbani, le jakulun emu ala nasi bil gafil. I šta se dešava onda? O vjernici, zaista mnogi svećenici i monaci, je tako? jedu tuđe imetke bespravno. Ha? Na nedozvoljen naš bil batil. Znači bespravno. I šta se događa kad to uradi? Ko je sud zune an šerini. I odvraćaju od Allahovog puta. Pa ovdje dolazi ovo kao nužna posljedica. Kad haram jedu, šta onda? Ako dođe istina, neće moći više tako lagodno jesti eh, da bi ostalo to lagodno stanje da mogu nalahati na batil način, da turaju ruke u tuđe džepove, da ljude ubijede da treba i da ostave otvorene i odsmjerano sve, da mogu oni kad hoće i koliko treba, znači, šta će oni morati? Moraju odvraćati od Allahovog puta, to dođe kao nužna posljedica. I stelao bi ajat illa i opet i sure teube, a sura teube je sura koja bruka. Bruka koga? Munafike, jel tako najviše? Kaže, iz starog ajat ilah i semenom parira, kupuju za Allahove ajete nešto bezvrijedno. I šta se onda dešava? Sa sad duajem se bilu, pa obraćaju od njegovog puta, subhanallah ladin. Kad god od nešto od ovoga urade, ili od ljudi uzimaju i metke bespravno, Jel tako na nedozvoljen način? Ili Allahove aje se prodaju za jeftino, posljedice uvijek ista, odvraćaju od Allahovog puta. Zašto oni odvraćaju od Allahovog puta? Ili ljudima govori, ovo što ovi govore nije istina, znači na taj način odvraćaju. Ili će ljudi, kad vide njihovo ponašanje, zamrznuti vjeh vjeru. Pa poslije ti njemu dođeš i zašnjavaš islam, ovo on kaže, ma pusti ti, znam ja vas i te samo hođe i sve ja to znam, ja sam to vidio, to je samo manipulacija, to je samo borba za dunjalost i za prestiž. I on čovjeka odra, odvrati svojim postupkom. Čovjek je zauzeo negativna stav prema islamu u I poslije, i kad mu dođe neko da mu je vrati to kako treba, on neće da, iskuša, pa zna svaki način odvraćaj od Allahovog puta. Pa kad oni odvraćaju od Allahovog puta, nas Allah da učini od onih koji pozivaju na Allahov put. Pa ako su oni, oni od onih koji potpadaju neminovno, ne može niko nas ubijediti da ih ne obuhvata značenje ovih ajeta. Ako oni po neminovno potpadaju po značenje ovog ajeta, to je odvraćaju od Allahovog puta, a mi za sebe tvrdimo da navraćamo na Allahov put, pozivamo na Allahov put, može li između nas ista zajedničko biti? Može li između nas biti ikakve sličnosti? Ne može. To mora je biti dva različita i sasvim različita, skroz dva odvojena i jasno prepoznatljiva različita put. Ne smije to biti nešto slično, slično pa da se ljudi zbu, zbune pa ne znaju šta je sad ovo nijanše neke. Ne, ne, ne, to je skroz različno. Jel tako? Nima ništa zajedničko. Molim Allah sana tele da vas nagradi. Molim Allah sana tele da vas nagradi. Molim Allah sana tele da vas nagradi. Ja ću pručiti ovu dovu za kraj tijela, a onda nek Elvir zapovjeda da se klanja jasija, a poslije jasije nema tijela, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فبيلو يومو اوه يفروسر بي اوه بيتاني ها Kaj je rica? Kaj, smo dobro, a zapamti dobro, pa... Ja ne znam, <laughs> da ne znam,